Joan etxe Euskal Kultur erakundeko zuzendaria egunon? Egin Ekeren biltzar nagusia egin duzu ibiako itzuntan donapaleun, bertan iragan urteko bilana ez ezik, elduden irurtekorako urtekorako bide horria aurkeztu duzue, soane etxe beste, nondik dator eta norat doa Euskal Kultur erakundea? Ordin, bai, uh, hala, guk eh, eh, bilana e- egiteko egiten duan, zea mm -hmm. gue bide presentatu diagio hor zean, uh, biltzak lau, ondoko laurtetako bide horria. Mhm. Ordin, bai, bai egulan, bai. Bibi <laughs> eta sei arteko, ez, bide horria izanen da hori edo. Mm, bai, hoi duk, mhm. Eta, bon, nuntik abiatu den ideia hoi, benik projet e, e, dila urte heltu beniz, behar izan diat projet berri bat plantan ezai. Eta hor urtigan jagu um, bai eragile galdezkatuz eta bai uh, administrazioko langilekin uh, aia ikusteko zertan zen euskal, euskal eh, kulturan egoera eta hola, hortik abiatuk mhm. Aipatu duzu, eh? ko lanaren edo jardunaren eh, balorazioa ere egiteko parada izan dela biltzar nagusi hori, zer nolako balorazioa egiten duzu eh, iragan urtean egin duzuen lanaren inguruan eta ezagitagian laburpen bate ere egiten aldaukuzu zer egin duen ekek. Ba, bo, igan urtia oso uh, izan dela, eta gue programaz gain, justuk bide hori hoi e, izkibatu behitug, eta bereziki, uh, ala, lan handiz galteginik korrek, bon, um, erran, ezake transizio urte bat izan dela justoki projet berri hortan txartzeko projet berri haibuz gaiza, be, somait ikusitu, ikusitiak igan urtien Uh, alde batetik uh, uh, zertan zen euskal, kultura eta hoi uh, hiu, gaiza ikusitiak izaitarzunak eta eta erronkak zer zien lehenik euskal kultura kultur mondializatu batetan kokatzen dela eta hortan uh, ala, uh, horreibuz zer egiten ahaldugun jakitez kultur mondializatu hoi kontsumitzaile dela, sor hmm. egiteko egin itela, eta guk segiten ahal dugu, ez genez alternatiba bat uh, izaten ahal horri, horri buz. Hmm. Hala, lehen hori ikusi diagu, bigehen gaisa ikusten dugun nabe gue goera heben ipakalian. Uh, hala, uh, ehuneko hogeia gela heben, uh, beste hamak batek kumpgenitzen meitu, gehuago eta tipiago gela, bereziki kostale hortan jente han, itxizin meita azken urte hoietan. Uh, hala, bai BAB hortan, bai muger eustaitz eh, eta ungu hortan, eta gehuago eta tipiago dugulago lekia, eta uskan eh, lekie bai uh, ala eskolako hizkuntza bat bilakatzen nahi dela, eta hain uh, jan, komunikazio uh, bezala, komunikazio tresna bezala, gehuago eta gehuago jabilik dela karrikan. Mm. Eta hiu geren egoera hor hartu gela, eta hoi gaizetan, elkarte mundian uh, uh, nula zea bezala ebe bolondresen uh, implikazio bai. geoago eta tipiagua badela, eta hor badela lan egiteko eragileak aipatu baitituzu, joan txebeste, eh, aipatu izan duzue, ez duzuela, eragileen lan egin nahi, baizik eta eragileekin, eragileak implikatu ez, euskal kulturaren sustapene horretan. Hori aipatu duzue? Bai, justo, bala, oai, eh, desmartza hortan eta filosofia mm. gutuk, gu azkenin eke tresnaba baizik ez dela, euskal kultur ez guk egiten, uh, eh, baduk uh, gu ekidetan ehun eta hiutan hoita hama sortzi elkarte, eta suma testien kidetuk e, eken, hoiek di egun nos, Lujaldian, eh, Euskal Kultura biziazten eta Euskal biziazten. Eta gu hoien laguntzeko gutuk hoien uh, eh, nula, eh, perspektibek harteko eta, mm. eta berde moan uh, senditzenek egituratzeko beharra, alkarrekin lanina itzeko beharra eta hoktan guk bultzatuko diagu uh, alkarrekin egitin lanin. Mhm. Hor ere, gauza interesgarri bate, aipatu duzu lehenago, nola baita gaur egun kultura merkantilizatua den garai batean edo Euskal kulturak nola biziraunen duen ez testuinguru horretan ea testuinguru horretan integratu behar den edo, edo atik alternatiba bat planteatu behar duen zentzu horretan ezakitzuen osnarketak norantza joan dira Be, bai uh, osoki hortan uh, galdezkatze hortan gituk barakiak uh, voilà, kultura oroko hortan uh, saltzaile den industria kulturaletan behar dugula hori izan uste diat herri ekin lanin aigen hori buz hek profesionalak abo laguntzi eta delako uh, uh, filiera hoik laguntuko tutiela profesionali eh, mundian, guk habogu elana ginikek mundian, amatur deitzenen mhm. mundu hortan, eh, mm, indaja ezartia eta hoien laguntzia. Zeta euskal kultura azkenian lehenik hoietak hoie gaiteme eta geoprofesional zumait bat itiag laguntu behartien eta hurrunago jaman behartienak uh, uh sistema handi hortan. Mena hmm. lehenik biziazi behariak gehaben dugun bere zitarzuna. Mm -hmm. Berki jakindugu inkesta soziolinguistikoari esker euskararen erabilerak eta euskararen ezagutzak koska bat behera eginduela ipar euskal herrian horrek eragin nabarmena dauka ez euskaldunen komunitatearen osagarrian zentzu horretan euskal eh, euskaldunen merkatu horri begira Euskal kultura ere lanjerrean izaiten alda? No, bai, segur, segur. Mhm. Eta hortan maia gu uh, Antion Kuritsarik uh, hoi, eta gu hortan, hildo hortan gutuk. Uh, azken urte hoietan sepatu ginen Euskararen uh, uh, egoera eta Euskararen mm garatzia eta Euskal kultura sepatu izan zuten. Eta hoi behartitak arra ustartu mm -hmm. bihoik, zen eta hohartzen uh, gutu, gutuk Euska geoageta habo eskolan jakasten dela. Mm -hmm. Men azkenian uh, kampuan zentzu gutiago emaiten dela. Odin Euskal kultura izaten jalera tresna bat, uskan uh, eh, uska izentzue maiteko, euskan pratika izentzue maiteko, uskan uh, eh, eh, plaze bat izan den mm. eta hor, eta hortan badiak gulan handi egiteko. Eta hortako guebi giren ahdatza, hoidukek transmisio, uskal kulturen transmisio estrategia betan plantan esartia, mm. ezartia, nun uskak badin leku handia. Hala, nola baita bata bestearen eroale edo eramaile izan dadin. E, aipatu duzu ere, hiru ardatz nagusi ezarri dituzuela, zointzuk liratezke ardatz horiek? Bai, hoi, hiu misioniak uh, <laughs> eh, bat itiak aipatzen ginen. Eh, lehena, lehen misionia um, izan lukek uh, bild, eta ikertzia. Mm. jadanik egiten dugun lan bat, bai. Voilà, mm. euh, berrik, euh, lauehun euh, iganik euh, lekukotarzun bildudik, euh, euh, euh, euh, azken urte hoietako, azken hiutan hoita hamar gutetako mm. lekukotarzunak bilduz. Eta ki hoi, hori, ustartu ikerketa talde bat, ikerketa programa bat deitu duguna, uskal Herria, mila bereratzen eta behoita hamar, bi mila hogei. Jakitez, garai hortan, izi garriko, kambiamenak izan txela, bai Euskal aldetik, bai uh, analetik aldetik, kulturan aldetik, eta eta alternatibo hortan, uh, eta hortan nahi uh, ikerketa lan, uh, lan berezi bat jaman. Mhm. Anitzetan, soin eh, txebest, eke edo euskal kultura erakunda aipatzen dugularik, eh, etortzen zaigun lehen irudia, ustaritzeko lota jauregiaren irudia da ez, nola bait, hiper euskal herriko euskal kultur instituzionalizatuaren irudi bezala, eta preseski erekina beherritzeko proiektua baduzue, zuen eh, proiektuaren garapenan funtzio garrantzitsu bat betetzen baitu erekin horrek. Bai, bai, hoiduk, uh, be, bon, uh, lota jauregia zahartzen haidela, <laughs> bat, eta berritzeko beharra, lan juz bilakatzen ahale, lehaiten jage bai, horretan uh, lan egitia. Odein haigutuk, uh, eh, gure um, partaidekin, berezik herri elkarguaikin eta herriaikin, uh, ea ikusteko nula berritzen ahalden eta okazionia behita berritzeko, uh, bala, obren egiteko, nula tresna bat bilakatzen ahalden guetako, hmm. hortako pentsatzen ginean, espazio desberdinak, bat uh, elkarten biltzeko espazio bat, nun elkartik biltzen ahalko dien, ez eta aipat, dena elkartuz eh, programa bat badiagu mhm. nun eh, elkartiek biltzen tutugun ahloka, haiek haien projetak munta ditzen kolektiboki, horien hor espazio bat izan dadin, bigren espazio bat hoi eh, gure transmisio estrategian uh, plantan ezarteko, tresna berriek proposatzeko, uh, uh, transmisio tresnak, jakusketak, artisten uh, ekarazti, eta holako, eta hoi eskolak jinazti horat, uh, mm -hmm. hor esperimentatzeko mhm. geho iparaldien hedatzeko, eta geho gue, eta bai, eta kontsultaguni uh, bilketa lan antako, eta hor ikerlaiake bilditen, Eh, espazio hortan uh, eh, ergarrikin trukatzeko. Mhm. Ba, Trukak eta leku bat topak eta gune bat nahiago izan da dine uh, lotaz aurrigi azkenean. Ara beraz, Euskal Kultur erakundeak baduela oraindik ere zer egin, heldu diren lau urtetarako plangintza berria aurkezturik, orain garatzea besterik ez da gelditzen, joan etxe best, mil esker goizuntan Euskal Irratietan gurekin izaitagatik. Mil esker, ziak, izanuntza.